บุ๊กทูสิบเก้าเดวตนาสในห้องครัว в к у ฮินีคุณมีห้องครัวใหม่ ใช่ไหมคะมาชโนวุค к ฮินีวันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ Co chceš dnes vařit? คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร Vaříš na elektřině nebo na plynu? ดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะ Mám nakrájet cibuli? ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ Mám oloupat brambory? ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะ ت م มอุมิตสลัดแก้วน้ำอยู่ที่ไหนกระเซ้าสก l จานชามอยู่ที่ไหนกระ je นา d o b ช้อนซ่อมและมีดอยู่ที่ไหนระ e j พรีบอร์ คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะ Máš otvírák na konzervy? คุณมีที่เปิดขวดไหมคะ Máš otvírák lahví? คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะ Máš vývrtku? คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ V tomto hrnci vaříš polévku? คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะ V této pánvi smažíš rybu? คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะ Na tomto grilu grilluješ z e l e n i n ดิฉันกำลังตั้งโต๊ะ Prostřu stůl. นี่คือมีดซ่อมและช้อน Tady jsou nože, vidličky a lžičky. นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก Tady jsou skleničky, talíře a ubrousky.